Господня земля, исполнение я вселенной, все живущие на ней. Твой на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святей Его. Не повинен рука моя чист сердце, мы же не прият душу свою и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сирот, ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи вашей, возьмитеся а врата вечная, и в царь слава. Есть царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитесь а врата вечные, вниди царь славы. Кто есть царь славы, Господь сил, то есть царь славы.